tá ligado, né, Marcelo? Só dedinho pro alto, calpão, pão. Blinda, blinda. DJ Marcelo tá tocando. Ele mesmo. DJ Marcelo tá tocando. Todas bundas foda, né, minha? Balança raba, balança raba, raba, balança raba, raba, balança raba, raba, balança raba, balança raba, raba, balança raba, raba, balança raba, raba. Vai, DJ Marcelo, Marcelo que tá tocando. Vai segurando, ah, esqueci, mano, tá muito pesado essa música, vai segurando. Marcelo, só daqui eu volto com o pão com brinda brinda. DJ Marcelo tá tocando Ele, DJ Marcelo tá tocando Todas as bundas balançando, balançando foda, né, minha? Balança rabalão, balança raba raba, balança raba raba, balança raba raba, balança rabalão, balança raba raba, balança raba raba, balança raba raba. Vai, DJ Marcelo, Marcelo que tá tocando. Vai segurando, ah, esqueci, mano, tá muito pesado, essa música vai segurar. amiguinha, de shortinho curto, mostrando a sua popinha. Vai na quebradinha, vai na quebradinha, vai na quebradinha, empinando a pontinha. Abusadinha, convocar as amiguinha, de shortinho curto, mostrando a sua popinha. Vai na quebradinha, vai na quebradinha, vai na quebradinha, empinando a pontinha. Vai na quebradinha, vai na quebradinha. assusta, só mexe o bumbum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Tem dia que eu pego a brisa, tem dia que a brisa lhe pega. Tem dia que eu pego a brisa, tem